3C3 Repetition Drill תרגיל שינון דוגמה Example מורה אני פקיד באל על תלמיד אני פקיד באל על. Now you begin אתה פקיד באל על. את פקידה באל על. הוא פקיד באל על. אנחנו פקידים באל על. הן פקידות באל על. אורי פקיד באל על. חנה פקידה באל על. חנה ורות פקידות באל על. 3C5 מורה אני סטודנט באוניברסיטה. היא? היא סטודנטית באוניברסיטה. אני סטודנט באוניברסיטה. אתה? אתה סטודנט באוניברסיטה. הוא? הוא סטודנט באוניברסיטה. יוסי? יוסי סטודנט באוניברסיטה. אביבה ורות אביבה ורות סטודנטיות באוניברסיטה. אנחנו? אנחנו סטודנטים באוניברסיטה. אתם? אתם סטודנטים באוניברסיטה. הם? הם סטודנטים באוניברסיטה. את? את סטודנטית באוניברסיטה. Page 52 3E1 Transformation Drill. Change the positive to the negative following the example. מר כהן תלמיד מר כהן לא תלמיד. Now you begin. דני מורה לעברית דני לא מורה לעברית. רינה סטודנטית רינה לא סטודנטית. הסטודנט פקיד בממשלה. הסטודנט לא פקיד בממשלה. המורות תלמידות. המורות לא תלמידות. גברת שרון מורה בתל אביב. גברת שרון לא מורה בתל אביב. מר וגברת כהן פקידים באוניברסיטה. מר וגברת כהן לא פקידים באוניברסיטה. דוקטור דוד כהן, רופא בהדסה. דוקטור דוד כהן, לא רופא בהדסה. page 53, texts, שיחות נוספות. אביבה פוגשת חברים